Evo prođe nam još jedna godina i vrati nam se mjesec Ramazan. Vrati nam se jer smo e, dosta toga od naših prošlogodišnjih obećanja koja smo dali Allahu zaboravili, i zapostavili i preokupirali se iznova ovo svjetskim preokupacijama i obavezama. Vrati nam se Ramazan i pruži nam se još jedna prilika za pokajanje, za činjenje dobra, za ibadet i za pobožnost, a posebno za čišćenje naše duše od grijeha bi nam suđeno da i ove godine dočekamo Ramazan i da se predamo ibadetu i da živimo njegove prelijepe dane i njegove presvjetle noći. To je uistinu velika blagodat na koju trebamo Allahu subhanahu wa ta'ala neizmjerno zahvaljivati. Ramazan je došao da nas podsjeti i zbog čega smo stvoreni a stvoreni smo da Allahu Đelešanuhu ibadet činimo, kako kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ A džine i ljude sam stvorio samo da mi ibadet čine. Ramazan je došao da nas podsjeti da smo na ovome svijetu samo privremeno i da ćemo se Allahu konačno vratiti i za svoja dijela odnosno za svoje postupke, račun polagati. Isto tako Ramazan nas podsjeća na našu nemoć, na našu potrebu za Allahom subhanahu wa ta'ala, koja posebno do izražaja dolazi u mjesecu Ramazanu. Ramazan nas podsjeća i na humanost, na čovjekoljublje, a posebno prema rodbini i prema komšijama, kako dočekati i kako početi ovaj Mubarek mjesec Ramazan? Na početku ovog mjeseca prvo bi trebali donijeti čvrstu odluku da ćemo ovu jedinstvenu priliku za ibadet i za bogobojaznost maksimalno iskoristiti, da ćemo dati sve od sebe da se Allahu Đelešanuhu umilimo i da zaslužimo njegovu milost. A posebno da ćemo se potruditi da je što, što je moguće bolje odgojimo svoju dušu i da vaspitamo jeli, sami sebe. Nama je svima poznato da u mjesecu Ramazanu nama je svima poznato da u godini postoje doba koja su plodnija od drugih, od ostalih, u kojima e, lista drveće i cvjeta cvijeće, u kojima e, se sije. Naravno, to je proljeće. Jeli? To je proljeće koje poljoprivrednici, zemljoradnici sa žudnjom očekuju. Tako je i sa mjesecom Ramazanom. Mjesec Ramazan je proljeće naše duše. Mjesec Ramazan je jedinstvena prilika da pročistimo i da očistimo našu dušu. I svako dobro koje uradimo u mjesecu Ramazanu, ono raste i razvija se bujnije i daje velike i dugoročne plodove. Stoga je Ramazan jedna jedinstvena prilika da zaradimo mnogo dobrih dijela i mnogo sevapa kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Prvo što treba da uradimo u mjesecu Ramazanu, odnosno na početku mjeseca Ramazana, da se malo osvrnemo unazad. Da malo analiziramo svoje propuste i svoje nedostatke, svoje lutanja i svoje posrtaje. A zatim da se iskreno Allahu Đelešanhu pokajemo učiniti za sve svoje propuste, za sve svoje grijehe koje smo učili, učinili i one znane i one neznane. I tako da očistimo svoju dušu, čvrsto odlučivši da ćemo u budućnosti biti bolji. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme je rekao teuba odnosno pokajanje briše sve grijehe koje smo prije nje učinili. Stoga je Ramazan jedinstvena prilika da pročistimo i očistimo svoju dušu i da je nakon toga napunimo bogobojaznošću, imanom i čestitošću. To bi trebao biti naš prvi korak u mjesecu Ramazanu i to je znači pokajanje i stikvar, traženje oprosta o kojem uzvišene Allah subhanahu wa ta'ala često govori i traži od vjernika da se kaju i da traže oprosta. Uzvišeni Allah Đelešanu je istikvar ili traženje oprosta učinio garancijom sigurnosti i spasa na ovome i na budućem svijetu. Sigurnosti i spasa od e, kazne kako na ovome tako i na onome svijetu. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala rekao Allah ih nije kaznio jer si ti, jeli poslaniće, među njima bio I Allah ih neće kazniti sve dok oprosta budu tražili. I Allah ih neće kazniti sve dok oprosta budu tražili, dok budu činili istigfar. Mi nemamo ovog prvog uzroka, mi nemamo ovog prvog uzroka spasa i sigurnosti od kazne, jer poslanika, alaihi salatu wasalam, nema među nama, ostao nam je samo ovaj drugi, a to je istigfar. Istigfar. Ako želimo sigurnost od Allahove kazne, zbog naših grijeha, onda trebamo svakodnevno činiti istighfar, od Allaha tražiti oprost, a Ramazan je zato jedinstvena prilika kada su vrata Allahove milosti širom otvorena. Prema tome započinimo svoju akciju u ovom mjesecu, u ovom Mubarek mjesecu, sa pokajanjem, sa napuštanjem svega onoga što ne valja, sa ostavljanjem svakog grijeha i svake ružne navike, Kada to učinimo i dušu od grijeha očistimo, pre, preostaje nam samo da je napunimo uputom i bogobojaznošću. Zato, jeli, nakon ovih riječi kažem Allahu naš, oprosti nam naše grijehe. Oprosti nam naše grijehe na početku mjeseca Ramazana. Mi ti priznajemo svoje grijehe, mi smo se sami prema sebi ogriješili, Zato nam se smiluj, oprosti nam, jer samo ti grijehe možeš oprostiti. Šta očekujemo od ovog velikog i plemenitog mjeseca Ramazana? On donosi mnoge koristi, kako za pojedinca muslimana, tako i za cijeli islamski umet. Muslimani od Ramazana očekuju mnogo na svim poljima života. Prije svega, od Ramazana očekujemo da muslimanske zemlje, muslimanski svijet, pa i cijeli svijet ispuni svjetlošću istine i pravde, da obnovi njihove snage i volje kako bi odlučnije hodili putem istine, da im ulije nade u bolji život i Allahu pomoć, posebno u ovim vremenima jeli kada se mnogi muslimanski narodi bori za svoju samostalnost, za svoju slobodu. Zato kažemo Ramazanu uđi u Allahove kuće, ispuni svjetlošću ibadeta, drži njihova vrata stanlo otvorenim i danju i noću, ne dopusti nijednog časa da ostanu prazne bez klanjača, učača Kur'ana, vajiza i onih koji uputu traži. Skreni malo i na pijace na kojima vlada buka, pohlepa, obmanjivanje, podvala, prevara. Obasja svojom, svojim nurom i baci na njih malo svoje čestitosti i plemenitosti. Posjeti i zanatlije i radnike – i skrenim pažnju da vodi računa o svome poslu, koji kojim je povjeren, jer Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao Allah voli da posao koji radite, da ga uradite onako kako treba. Dođi Ramazanu i svima nama probudi naša uspavana srca i oslobodi naše svezane duše. Dođi i obnovi naš ugovor sa Allahom i njegovom knjigom Kur'anom koji smo dali prošle godine I gospodaru naš, ne dopusti nam da nam bude uskraćeno dobro, milost, odnosno rahmet mjeseca Ramazana. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omogući da iskoristimo ove mubarek dane i da nas učini od onih kojima će biti dat oprost i milost na kraju mjeseca Ramazana. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome Ramadan